11 skirsnis Šis 15 puslapių rankraštis netikėtai ir švelniai atskleidė visą meilę, skausmą, likimą, gyvenimą, amžinybę, pradžią, pabaigą. Tarytum kažkieno ranka atsigniaužė ir staiga jai metė rieškutę spindulių. Šiuose keliose eilutėse jį pajuto įstringą, karštą, didžiadvasišką dorą prigimti, tvirtą valią, begalinę gėlą ir begalinę viltį, kenčiančią širdį, liepsningą ekstazę. Kasgi tas rankraštis? Laiškas? Laiškas be adreso, be vardo, be datos, be parašo, atkaklus ir nieko nereikalaujantis, myslė sudaryta iš tikrų tiesų, meilės žinia, kurią atnešti galėjo tik angelas, o skaityti nekalta mergelė, pasimatymas paskirtas anapų žemės ribų, vaidoklio meilis laiškutis šešėliui. Tai kažkoks nesantysis, netekęs jėgų romus, tarytum pasiruošęs ieškoti prieglopščio mirtyje – siunčia kažkokiai nesančiai likimo paslaptį, gyvenimo raktą, meilę. Viskas parašyta stovint vieną koją kape, pakėlus į dangų žvilgsnį. Šias eilutes nukritusias viena po kitos ant popieriaus būtų buvę galima pavadinti sielos lašais. Bet iš kurgi galėjo atsirasti šie puslapiai, kas galėjo juos parašyti? Kozetė nedvėjojo ne vienos akimirkos, tik tai vienas žmogus. Jis. Jo siela vėl nušvito, visai jį atgyjo, pajuto neregėtą džiaugsmą ir gilų nerimą. Tai jis, jis ją įrašė. Jis buvo čia. Jo ranka prasigavo pro tvorą. Tuo metu, kai jinai buvo jį be užmirštanti, jis vėl ją surado, bet ar jinai buvo jį užmiršusi? Ne, niekuomet. Ji beproti, kad vieną akimirką buvo tuo patikėjusi, jinai visados jį mylėjo, visados dievino – Ugnis joje te buvo apsitraukusi plėnimis ir kiek laiko ruseno viduje, bet kozetė aiškiai matė, jį įsiskverbė dar giliau ir dabar vėl tvykstelėjusi apimė ją visą. Tas asvenis buvo tarytum kibirkštis įkritus į šios antros sielos į jos sielą ir jį jautė vėl įsidegant gaisrą. Į gerte gėrė kiekvieną rankraščio žodį. Ak taip, sakė ji, kaip man visą tai pažįstama. Aš jau anksčiau visą tai buvau įskaičiusi jo akise. Kai jį trečią kartą baigė skaityti sąsiuvinį, leitenantas Teodiulas vėl pasirodė prie tvoros, žvangindamas pentinais į grindinį. Kozetė nejaučia vėl pakėlė akis. Jis pasirodė jai lėkštas, paikas, kvailas, pliuškus, tuščias, nemalonus, akiplėšiškas ir labai šlykštus. Karininkas tarėsi turys jai nusišypsoti. Ji nusisuko susigėdusi ir pasipiktinusi. Ji mielai būtų paleidus jam ką nors į galvą. Ji šoko bėgti, grįžo į savo kambarį ir užsidarė, norėdama dar kartą perskaityti rankraštį, išmokti jį atmintinai ir pasvajoti. Gerai perskaičiusi sąsvinį, pabučiavo jį ir paslėpė prie savo krūtinis. Taigi įvyko, kas turėjo įvykti. Kozetė vėl atsidavė giliai angeliškai meiliai. Rojaus bedugnė vėl atsivėrė prieš ją. Visą dieną Kozetė buvo lyg apkvaitus. Ji beveik negalėjo galvoti, jos mintys buvo panašios į susiraizgiusi kamulį, ji net nesugebėjo nieko spėlioti, ji tik virpėjo pilna vilčių, ko ji tikėjosi, pati nežinojo. Ji nedrįso nieko žadėti savo ir nenorėjo nieko atsisakyti. Jos veidas nuolat blyško, kūną kratė širpuliai, tarpais jai rodydavosi, kad ji pradeda klėdėti, ji save klausė, nejaugi tai tiesa – Tada įliesdavo paslėptą po suknelę brangų į popierių, spausdavo jį prie širdies, jausdavo savo kūnų ir Žanas Valžanas išvydęs ją tokiu momentu, būtų sudrebėję, žiūrėdamas į tą neregėtą spinduliuojantį džiaugsmą, trykštę trykštant ją iš akių. O taip, galvojo ji, tai tikriausiai jis, čia jisai man parašė. Ir ji tarė savo, kad jį sugražino jai tik angelai, tik dieviškas atsitiktinumas. O meilis atsimainimai, o svajonis, šis dieviškas atsitiktinumas, šis angelų įsikišimas buvo tas duonos rutulėlis, vieno vagės permestas kitam, iš Arlemanio kiemo į liūtų duobę, per forso kalėjimo stogus. Šeštas skyrius. Seniai sutverti tam, kad tinkamų laikų išeitų iš namų. Vakare Žanas Valžanas išėjo – Kozetė gražiai apsirengi, susišukavo plaukus taip, kaip jai labiausiai tiko, ir apsivilko suknelę, kurios korsažas iškirtas kiek giliau negu paprastai, leido matyti kaklo apačią ir todėl buvo, anot jaunų merginų, truputį nepadorus. Tai jokių būdų nebuvo nepadoru, tik nepalyginti gražiau. Ji pati nežinojo, kodėl taip įsipošė. Ar jį ruošėsi kur eiti? Ne. Ar laukė svečių? Ne. Prieblandoje jį nusileido į sodą, tusenė triūsi virtuvėje, kurios langai buvo į vidinį kiemą. Ji tyliai vaikščiojo po šakomis kartas nuo karto praskirdama jas ranką, nes kai kurios vyrėjo labai žemai. Šitaip ji priejo prie suolo. Akmuo begulėjo ant jo. Ji atsisėdo ir padėjo savo švelnę baltą rankutę ant akmens, tarsi norėdama jį paglostyti ir jam padėkoti. Staiga jį pajuto tą neaiškų jausmą, kurį patiria žmogus – kada kas nors net nematomas stovi už jo. Ji pasuko galvą ir atsistojo. Tai buvo jis. Jis buvo vienplaukis, atrodė išbliškęs ir sulysęs. Vos galėjai žiūrėti juodus jo drabužius. Prieblandoje bolavo jo graži kakta, šešėlė gaubė akis. Pro nepaprasto švelnumo šydą nuo jo tarytum dvelki mirtis ir naktis. Veide švitėjo gestančios dienos šviesa ir kūną paliekančios sielos mintis. Atrodė, kad jis dar ne šmėkla, bet jau ir ne žmogus. Jos skribelė gulėjo numesta už kelių žingsnių krūmose. Kozetė vos neapalpo, ji nė nesušuko, palengva ėmė slinkti atgal, nes jautė, kad ją kažkas traukė į jį. Jis nesujudėjo. Jį gaubė kažkoks neišreiškimas liudesys ir ji pajuto jo žvilgsnį, nors akių nei nematė. Besitraukdama, Kozetė užkliuvo ant medžio ir atsišlėjo į jį, jei netas medis jį būtų pargriuvusi. Tada jį išgirdo kuždant jo balsą, tą balsą, kurio iš tikrųjų dar niekada nebuvo girdėjusi, vos pagaunama pro lapų šlamėjimą. Atleiskite man, aš čia. Mano širdis nesitveria ilgesio, aš negalėjau ilgiau taip gyventi ir štai atėjau. Ar jūs perskaitėte, ką buvau čia padėjęs ant suolo, ar pažįstate jūs mane nors truputį? Nebijokit manęs. Jau praėjo tiek laiko, ar atsimenate tą dieną, kada į mane pažiūrėjote? Tai buvo Liuksemburgo sode prie gladiatoriaus statulos. Ir dieną, kada praėjote pro mane, tai buvo birželio 16 ir liepos 2, beveik prieš metus. Labai seniai aš nemačiau jūsų, klausinėjau moterį, kėdžių, nuomotoje. Ji man pasakė, kad daugiau jūsų nematė. Jūs gyvenote naujame name vakarų gatvėje, ketvirtame aukšte, langai gatvė, matote, štai žinau. Aš eidavau paskui jūs, kasgi man beliko daryti, o paskui jūs dingote. Kartą skaitydamas laikraščius po Odeono arkadomis aš tariaus jūs matas einant pro šalį. Pribėgau, bet ne. Tai buvo kažkokia moteris su tokia pat skribelaitė kaip ir jūsų. Naktį aš ateinu čia, nebijokite, niekas manęs nemato. Ateinu iš arti pasižiūrėti jūsų langų, žengiu labai tyliai, kad neišgirstumėte ir neįsigastumėte. Aną vakarą stovėjau už jūsų, bet jūs atsisukote ir aš pabėgau. Kartą girdėjau jūs dainuojant, buvau laimingas – Juk negalėjau nieko jums pakengti klausydamas, kaip jūs dainuojate už langinis. Juk čia nieko blogo, tiesa. Matote, jūs mano angelas. Leiskite man retkarčiais ateiti. Aš manau, kad greitai mirsiu, kad jūs žinotumėte, aš jūs dievinu. Atleiskite man, aš nesižinau, ką jums sakau, gal jūs pykinu, pasakykite, ar supykote. O motinėlė, ištarė jį, ji pasviro, suglebus lyg mirdama. Jis pagavo ją Ji nesilaikė ant kojų, jis apkabino ją, tvirtai suspaudė glėbyje, nesižinodamas, ką daro. Jis laikė ją patsai sverdėdamas, jo galva buvo lyg apkvaitusi prieš akis tvykščio žaibai, mintys kažkur dingo, jam atrodė, kad jis vykdo religinę apeigą ir daro šventvagystę. Ir nejautė nie mažiausio geismo žavingai moteriai, kurią glaudė prie savo krūtinis. Jis paklaiko iš meilės. Jinai paėmė jo ranką ir priglaudė prie savo širdies. Jis pajuto po drabužiais popierius, užnipždėjo. Tai jūs mane mylite? Ji atsakė tokiu tyliu balsu, tarsi tai būtų buvęs tik vos girdimas dvelkimas. Tylėk, juk tu žinai. Ir įkneubė išraudusi veidant iš didaus apsvaigusio jaunolio krūtinis. Jis parkrito ant suolo, jie atsisėdo šalia jo. Jie daugiau nepratarė nei žodžio, danguje sumirgėjo žvaigždis. Kaip atsitiko, kad susilėtė jų lūpos – Kaip atsitinka, kad paukštis gėda, sniegas tirpsta, rožiai įsiskleidžia, gegužis pražysta, kad už juodų medžių žvarbioje kalvų viršūnėje išaušta aušra. Vienas bučinys, tai buvo viskas. Abudu sudrebėjo ir pasižiūrėjo vienas į antrą spindinčiomis tamsoje akimis. Jie nejautė nei vėsios nakties, nei šalto akmens, nei drėgno žemės, nei šlapio žolės. Jie žiūrėjo vienas į antrą ir jų širdys buvo pilnos godų. Jie patys nepastebėjo, kaip susipinė jų rankos. Jina jo neklausinėjo. Jinai net negalvojo, kaip jis įėjo šį čia, kaip pateko į sodą. Jai tas atrodė taip paprasta. Kartas nuo karto Marijaus kelis paliesdavo kozetės kelį ir jėdu abu krūpteldavo. Tarpais kozetis užnipždėdavo kokį žodį, atrodė, kad ant jos lūpų virpa siela, kaip rasos lašas ant žiedo. Pamažu jėdu įsikalbėjo. Po tylos bylojančios apie jausmų pilnybę sekė jų įsiliejimas. Viršum jų buvo gedra nuostabi naktis. Tie dvi būtybės, tyros kaip dvasios, pasisakė viską – savo sapnus, susižavėjimus, ekstazes, svajones, sielvartus. Pasipasakojo, kaip vienas antrą dievino iš tolo, kaip troško vienas antro, kaip buvo nusiminę, kada nustojo matėsi – Jausdami tą idealų artumą, kurio jau niekas negalėjo padaryti pilnesnio, jie vienas antram atskleidė visų slapčiausias, visų slėpiningiausias mintis. Pasipasakojo nuoširdžiai tikėdami savo iliuzijomis. Visa, ką meilė jaunystė ir dar neišgyventa vaikystė atskraidindavo jiems į mintį. Tie dvi širdys įsilėjo viena į antrą taip, kad po valandos jaunuolis turėjo mergino sielą, o mergina jaunuolio sielą. Jie vienas antrą pilnutinai suprato, vienas antras sužavėjo, vienas antrą apakino. Kai jie viską baigė, viską pasisakė, jį padėjo jam ant pėties galvą ir paklausė, kuo jūs vardu? Marijus atsakė jis, o jūs? Kozetė. Šeštoji knyga Mažasis Gavrošas. Pirmas skyrius Pikta vėjo išdaiga. Nuo 1823 metų tuo laiku, kai Monfermeilio užėga vis labiau smuko ir pamažu grimzdo ne tiek į bankroto armenį, kiek į smulkių skolų kloaką, Tenardie pora susilaukė dar dviejų vaikų, dviejų berniukų. Iš viso dabar jie turėjo penketą, dvi mergaitės ir tris berniukus, tai daug. Dviem paskutiniais, dar visai mažais, Tenardie žmona su ypatingu malonumu atsikratė. Atsikratyti čia tinkama žodis – Šioje moteryje buvo tik dalelytė žmogaus prigimties, bet panašus fenomenas pasitaiko netaip jau retai. Kaip ir maršalienė Delemot Udankur, Tenardie buvo motina tik savo dukterims. Motinystės jausmo pakako tik joms. Nuo berniukų prasidėjo šios moters neapykanta žmonių padermiai. Jos pagieža sunums neturėjo ribų, jo širdis jiems buvo neprieinama kaip niurus status kardis. Kaip jau matėme, jį nekentė vyresnio, išlikštėjosi abiem jaunesniaisiais. Kodėl? Todėl. Visų baisiausia priežastis ir sunkiausiai sugriaunamas atsakymas tai todėl. Man nereikalinga tokia krūva ciplių, sakydavo ši motina. Paaiškinsime, kaip abiem tenardie pavyko atsikarti dviem savo mažiausiais vaikais ir net turėti iš to naudos. Jau esame kalbėję apie Manjoną, merginą, kuriai pavyko pakišti senuko Žilnormano globai du savo vaikus. Ji gyveno Celestinų krantinėje prie kampo senosios muskusinės oškos gatvės, kuri buvo viską padarius, kad tik blogą jos kvapą nustelbtų geras vardas. Visi atsimena didelę krupo epidemiją, kuri prieš 35 metus nusiaubė paupinius senos kvartalus Paryžiuje ir kuria plačiai pasinaudojo mokslas, bandydamas, kaip veikia putimas salūno – vaistų, kurios dabar taip sėkmingai pakeitė išorinis tepimas jodu. Per tą epidemiją Manjona neteko tą pačią dieną savo abiejų dar visai mažų berniukų, vieno rytą, o kito vakare. Tai buvo smūgis. Vaikučiai buvo labai brangus motinai, iš jų jinai turėdavo 80 frankų mėnesinių pajamų. Tos 80 frankų labai tiksliai išmokėdavo pono Žilnormano vardu jo reikalų vedėjas ponas Baržas, buvęs teismo anstolis gyvenęs Sicilijos karaliaus gatvėje. Vaikams mirus reikėjo atsisveikinti ir surenta. Manjona ieškojo kokios nors išeities. Toje tamsioje blogio bendruomenėje, kurią jį priklausė, visi viską žino. Visi saugo tarpusavio paslaptis ir vieni kitiems padeda. Manjonai reikėjo dviejų vaikų. Senė Tenardie kaip sykis turėjo du vaikus. Tos pačios lyties, to paties amžiaus. Naudingas sanderis vienai, geras kapitalo investavimas kitai. Tenardie mažiuliai pasidarė manjonos mažiuliais. Manjona paliko Celestinų krantinį ir atsikėlė gyventi į Klošperso gatvę. Paryžiuje asmens tapatybė dingsta, žmogui persikraušius gyventi iš vienos gatvės į kitą. Civilinė valdžia negavusi jokio pranešimo prieštaravimų nekėlė ir vaikų sukeitimas įvyko kuo paprasčiausiai. Tik tėvas Tenardie už vaikų išnuomojimą pareikalavo po 10 frankų per mėnesį, kurios Manjona pasižadėjo mokėti ir net mokėjo. Savaime suprantama, kad ponas Žilnormanas ir toliau vykdė savo įsipareigojimus. Kas šeši mėnesiai jis aplankydavo vaikučius. Jokio pakeitimo jis nepastebėjo. Kaip jie panašus į jūs, ponę, sakydavo jam Manjona. Tenardyje, kuriam įgauti naują pavidalą buvo visai nesunku, pasinaudojo tą progą ir pasidarė žandretu. Dvi jo dukterys ir gavrošas vos spėjo pastebėti, kad turi du mažus broliukus. Tam tikroje skurdo pakopoje žmogų apima kažkoks vaiduoklio beingumas ir žiūri į gyvas būtybės kaip į kokias šmėklas. Patys artimieji žmonės dažnai atrodo tik neaišku šešėliai, vos įžiūrimi miglotame gyvenimo fone ir lengvai susilieja su neregimybė. Vakare prieš tą dieną, kada ponė Tenardie pristatė manjonai savo du mažiulius, su neslėpimu noru nuo jų amžinai atsisakyti, ji pajuto ir apsimetė jaučiantį sąžinys priekaištą. Ji tarė savo vyrui, bet juk tai reiškia pamesti savo vaikus. Tenardie flegmatiškai išgydė tą negaluojančią sąžinę šiais pamokomai žodžiais. Žana Žakas Ruso dar geriau darydavo. Po sąžinės priekaištų motina apėmė nerimas. O kas jei policija ims mus kamantinėti, sakyk, ponas Tenardie, ar galima taip daryti, kaip mes padarėme? Tenardie atsakė, viskas galima. Nič nieko niekas nesužinos, antra vertus, kas čia labai domėsis vaikais, kurie neturi nei vieno sų. Manjona buvo savotiška dabišė nusikaltelių pasaulyje, ji mėgdavo puošniai rengtis. Jos būte apstatytame vargingai, bet su pretenzijomis gyveno prityrusi vagilė, viena – su prancūzėjusi Anglį. Šioji Paryžiete virtusi Anglį buvo pelniusi pasitikėjimą plačiomis savo pažintimis visuomenėje. Jie atliko žymų vaidmenį pavagiant bibliotekos medalį bei ponios Mars Deimantus ir vėliau plačiai išgarsėjo teismų metraščiuose. Ji buvo vadinama mamzelėmis. Manjonai atitekę du mažiuliai neturėjo kuo skūstis. Turėdami 80 frankų rekomendaciją, jie buvo tausojami, kaip visa, kas duoda naudą – Buvo neblogai rengiami, neblogai maitinami, traktuojami beveik kaip ponaičiukai. Pas netikrą motiną jiems buvo geriau kaip pas tikrą. Manjona vaidino damą ir prie jų nekalbėdavo savo žargonu. Šitai praslinko keliari metai. Tenardie tarė, jog tai geras ženklas. Kartais net pasakė manjonai, kai šį jam įteikė mėnesinį mokestį, dešimt frankų. Tėvui derėtų pasirūpinti jų auklėjimu. Staiga tie du vargšai vaikai, kuriais iki šiol pakankamai rūpinosi net jų piktas likimas, buvo šiurkščiai išmesti į gyvenimą ir priversti jį pradėti savarankiškai. Toks piktadarių gaujos suėmimas, koks buvo žondreto lūšnoje, ir neišvengiamai po to sekančios kratos bei įkalinimai tikras negandas toms šlykščioms slaptoms antivisuomeninėms jėgoms gyvenančioms po įteisintą visuomenės formaciją – Panašus įvykis sukelia daug katastrofų tame tamsiame pasaulyje. Tenardie kritimas įtraukė į prarąją ir manjoną. Kartą netrukus po to, kai manjona perdavė eponinai laiškelį apie pliume gatvę. Policija padarė netikėtą antpolį Klošperso gatvėje, suėmė manjoną lygiai kaip ir mamzelėmis ir visi įtartini namo gyventojai pateko į ištiestą tinklą. Abudu mažieji berniukai žaidė vidinėme kieme ir nematė antpolio – Kai jėdu panoro sugrįžti namo, rado duris užrakintas ir namą tuščią. Kurpius, kurio dirbtuvėlė buvo priešais, pasišaukė juodu ir padavė popieriuką jiems paliktą motinos. Popierėlėje buvo adresas ponas Baržas, reikalų agentas, Sicilijos karaliaus gatvė numeris 8. Kurpius jiems pasakė, jūs čia daugiau nebegyvensite, eikite ten, iš čia visai arti. Pirma gatvė į kairę, klauskite kelių su šito popierėliu. Vaikai išėjo. Vyresnysis vedė jaunesnį, laikydamas rankoje paperiuką, kuris jiems turėjo rodyti kelią. Buvo šalta. Sustirė piršteliai vos vos laikė baltas keutelę. Klošperso gatvės posūkyje vėjo gūsis ją išplėšė, o kadangi jau temo, vaikutis jo negalėjo surasti. Jie leidosi klaidžioti gatvėmis, kur akys veda. Antras skyrius, kur mažasis gavrošas turi naudos iš Napoleono didžiojo. Pavasarį Paryžiuje gana dažnai įsisiautėja šalti ir atšiaurų žiemių vėjai, nuo kurių jeigu ir nesuledėsi, tiesioginė to žodžio prasme, tai smarkiai sužvarpsi. Nuo tų vėjų pačios gedriausios dienos palieka niūrios ir jie daro visai tokį pat įspūdį, kaip šalto oro dvelkimas į šiltą kambarį pro lango ar blogai uždarytų durų plyšius. Atrodo, kad niūrų žiemos vartai liko praverti, o pro juos ir veržiasi tasai vėjas. 1832 metų pavasarį, tuo metu, kai Europoje kilo pirma didžiulė šiame amžiuje epidemija, tie vėjai buvo tokie šaižus ir kraupus, kaip dar nieko met. Prasivėrė vartai dar žvarbesni už žiemos vartus. Tai buvo kapų vartai. Tuose žiemių vėjose jautėjai choleros dvelgsmą. Meteorologinių požiūrių tie šaltivėjai turėjo tą ypatybę, kad neįsklaidė smarkios elektros įtampos ore – Tuo laikotarpiu dažnai kildavo aldros su žaibais ir perkūnyje. Vieną vakarą, kada vėjas taip žiauriai draskėsi, jog atrodė, kad sugrįžo sausis, o miestiečiai vėl apsivilko šiltus apsiaustus, mažasis gavrošas, linksmas kaip visados, nors ir drebėdamas su savo karmalais, stovėjo tarsi ekstazis pagautas prieš barzdą skučio krautuvėlę netoli Orm Saint-Gevre. Jis buvo pasipuošęs nežinia kur pačiuptų moteriškų vilnonių šalikų, iš kurio pasidarė savo kaklaskarę. Mažasis gavrošas atrodė žavėjusi vaškinę dekoltuotą nuotaką, su fler d'oranžo vainikėliu, kuris sukosi langė tarp dviejų kinketų ir šipsojosi praeiviams. Bet iš tikrųjų įstebėjo krautuvėlę, galvodamas ar nepavyks jam iš vitrinos nuvilbinti muilo gabalėlį, kurį paskui galėtų už vieną sų parduoti priemeščio kirpėjui. Neretai atsitikdavo, kad jis turėdavo pusryčius iš tokio štai gabalėlio. Panašų darbą, kuriam iš tiesų turėjo pašaukimą, jis vadino – apkirpti kirpėją. Stebėdamas nuotaką ir visą laiką žvilgčiodamas į muilą, jis murmėjo pradantis antradienį, ne, ne antradienį, argi antradienį, gal ir antradienį, taip antradienį. Taip ir liko nežinoma, apie ką buvo šis monologas. Jei kartais monologas turėjo ryšį su paskutiniais gavrošo pietumis, tai nuo to laiko jau praslinko trejatas dienų, nes dabar buvo penktadienis. Kirpėjas, kuris šiltai prikuriantoje savo kirpykloje skuto nuolatinį klientą, kartas nuo karto šnairomis dėpteldavo į savo priešą, į tą sustipusį ryžūlų gameną, kurio abi rankos buvo sukištos į kišenes, bet mintis matyt, dausiojo dievai žino kur. Kai Gavrošas tyrinėjo nuotaką, vitriną ir vinzorinį muilą, Du vaikai, vienas mažesnis už kitą ir abudu mažesni už jį, gana švariai aprengti, vienas iš pažiūros septyniarių, kitas penkerių metų, Nedrasiai pasuko durų rankiną, įėjo į kirpyklą ir kažko paprašė, gal išmaldus, gailių šnapždėsiu, kuris daugiau panešėjo į jaimaną negu į prašymą. Jėdu kalbėjo abu iš karto ir suprasti jų žodžius buvo neįmanoma, nes mažesnio balsas trūkčiojo nuo ašarų, o didesnysis kaleno dantimis nuo šalčių. Įsiutęs kirpėjas, nepadėdamas kustuvo, atsisuko į juodą ir stumdamas didesnį į kairę ranką, o mažesnį į kelių – Išgrūdo abu į gatvę ir uždarė duris sakydamas, prileido šalčio dėl niekų. Vaikai verkdami kiūtino toliau. Tuo tarpu užėjo debesis, ėmė lyti. Mažasis gavrošas leidosi tekinas paskui juos ir paklausė, kas jums nutiko, pipirai. Neturime kur pernakvoti, atsakė vyresnysis. Tik tiek? Nustebo gavrošas, didelio čia daikto, argi dėl to verta žliumti, tai kvailiukai ir visų tą pačią truputį pašaipaus pranašumo mina globėjiškai švelnių sugraudintos vyresnybės tonu tarė. Pipliai, eime su manimi. Gerai, ponia, tarė vyresnysis. Ir vaikiukai nusekė paskui jį, kai būtų nusekę paskui arkivyskupą. Jie net nustojo verkę. Gavrošas vedėsi juodus ant Antuano gatve Bastilijos link. Gavrošas žingsniuodamas atsigrėžė ir metė pilną pasipiktinimo žvilgsnį į kirpėjo krautuvėlę – Tikras beširdis tas šamas, burktelėjais. Turbūt koks anglikonas. Kažkokia merkšė, pamačiusi tuos tris vaikišius einant virtinę su gavrošu prieš akiją, ėmė garsiai kvatoti. Juokas reiškia pagarbos stoką šiai kompanijai. Labą dieną, mamzelė visuotinė, pasveikino ją gavrošas. Po valandėlis prisiminęs kirpėją pridūrė, aš apsirikau dėl to žvėries, tai ne šamas, o žaltys – Barzdas kutybų, ką galvė susirasiu, aš ant kalvį ir jis tau prikombinuos skambalą prie odegos. Barzdas kutys jam sužadino karingumą. Šokdamas per gatvės lataką, jis kreipėsi į barzdotą durininkę, stovinčią sušluotą rankoje ir verta garbė susitikti su Faustu Brokene. Pone, paklausė jis, tai jūs ketinate joti ant nuosavo žirgo? ir čia pat purvais aptaškė lakuotus kažkokio praeivio batus. Nenaudėlį sušuko įsiutęs praeivis. Gavrošas iškišo nosį į savo šaliko. Ponas skundžiatės ko nors? Tavimi, atsakė praeivis. Biuras uždarytas, atsakė Gavrošas. Daugiau skundų nepriimu. Tuo tarpu toliau eidamas gatveis pastebėjo po vartais typsant sužvarbusią 13 ar 14 metų elgetaujančią mergaitę, taip striukai apsirengusią, kad matys jos keliai. Mergaitė jau buvo išaugusi savo drabužių saugimas, iškrečia tokių pokštų sienų, kas pasidaro per trumpas tada, kai nuogybė tampa nepadori. Varkšė mergaitė, tarė Gavrošas. Jos jonukas tai ne mūsų kelnis. Na, paimk nors šitą. Nusimuturiavęs nuo kaklo šiltą vilnonį audinį, jis užmetė ant liesų pamėlynavusių mažutės vargetos petelių ir kaklaskarė vėl tapo šaliku. Mergytė apstulbusi pažiūrėjo į jį ir tylėdama priemi šaliką. Tam tikroje skurdo pakopoje vargėta esti toks apkvaišęs, kad jau nebesiskundžia blogiu ir nebedėkoja už gėrį. Brr! Nutėsi Gavrošas drebėdamas labiau už šventą Martyną, kuris bent pasiliko pusę apseusto. Sulikto brr, lietus tarytum dar labiau įniršęs prapliupo kaip iš kibiro. Šitai piktas dangus baudžia žmonės už gerus darbus. Ak taip, sušuko Gavrošas, ką tai reiškia? Vėl pliaupia? Gerasis dievė, jei taip ir toliau truks, aš atsisakau mokėti už vandenį. Ir drožė toliau. Vis tiek pridūrė įsmesdama žvilgsnį mergaitę susigūžusią po šalikų. Ji dabar turi puikų kailį. Ir pažiūrėjęs į debesį, sušuko. Tai ir apmovė tave. Vaikai stengiasi nuo jo neatsilikti. Tai ėjo pro vieną vitriną apkaltą tankiais geležiniais pinučiais, rodančiais, jog tai kepykla – mat duona kaip ir auksas laikoma už geležinių grotelių. Gavrošas atsisuko. O ką, mažiuliai, ar pietavome šiandien? Pone, atsakė vyresnysis, mes nevalgė nuo pat ryto. Vadinasi, neturite nei tėvo, nei motinos, iškilmingai paklausė Gavrošas. Prašome atleisti, ponė, mes turime tėtį ir mamą, tik nežinome, kur jie. Kartais nežinoti geriau negu žinoti, pasakė Gavrošas, kuris buvo mąstytojas. Štai jau dvi valandos, kai einame, kalbėjo toliau vyresnysis. Mes ieškinėjome apie stulpelius, tačiau nieko neradome. Žinau, tarė Gavrošas, tai šunys, jie viską sušveičia. Ir valandėlę patilės pridūrė. Tai vadinasi, praradom savo gimdytojus. Nežinom, kur juos padėjom. Taip nedėra vaikai. Reikia geriau žiūrėti suaugusių. Na, bet štai kas. Vis dėlto reikia šio to pakramtyti. Daugiau jis jų nebeklausinėjo. Pasilikti be pastogės ar gali būti paprastesnis daiktas. Vyresnysis bubulis, beveik visiškai atgavęs vaikystį būdingą nerūpestingumą, sušuko. Vis dėlto keista. Juk mama mu žadėjo verbų sekmadienį nusvesti į bažnyčią ir parsinešti šventintos verbos, kad būtų kuo plakti, užbaigė Gabrošas. Mano mama, vėl pradėjo vyresnysis, tikra dama, ji gyvena su mamzele mis. Pamanyk, koks dalykas, tarė Gavrošas. Jis sustojo ir kelias minutės čiupinėjosi ir naršė po visas savo skarmalų slaptynes. Pagaliau jis pakėlė galvą su tokia mina, kuri turėjo reikšti tik pasitenkinimą, bet iš tikrųjų buvo triumfuojanti. Nusiraminkit, bambliai, pakaks vakarieniai visiems trims. Ir įsitraukė iš kišenės vieną sū. Nedavęs mažiuliams laiko apstulpti, jis abu įstūmė pirmą savęs į kepiklą, padėjo ant prekystelio savo sū ir sušuko. Pardavėjau už penkis antimus duonos. Kepėjas, kuris pas buvo šeimininkas, paėmė kepaliuką duonos ir peilį. Tris gabalus pardavėjo, vėl sušuko gavrošas ir oriai pridūrė. Mūsų trys? Matydamas, kad kepėjas atidžiai peržvelgęs tris vakarieniautojus, paėmė pikliuotos duonos kepaliuką, gavrošas giliai įsikišo pirštai nosį ir su tokia iš didžia mina įtraukė sorą, lyg būtų pasivaišinęs taboką iš didžiojo Fridricho tabokinis, sušuko pasipiktinės kepėjui tiesiog į veidą o čia atbakas. Tuos iš mūsų skaitytojų, kurie būtų linkę šį kepėjų mestą gavrošo sušaukimą laikyti rusiškų ar lenkiškų žodžių, arba vienu iš tų laukinių šūksnių, kuriais jovai ar boto kudosai šukalojasi per negyvenamas vietovės, nuo vienos upės kranto lygi kitos. Mes įspėjame, kad šitą žodį jie, mūsų skaitytojai, tarė kiekvieną dieną ir jis atstoja sakinį, o čia dabar kas – Kepėjas jį puikiai suprato ir atsakė, kągi, čia duona labai gera antros rūšės duona. Jūs norit pasakyti beralienė, atkirto Gavrošas rame šaltą ir niekinamą veido išaišką. Duok mums baltos duonos pardavėjo pirago, aš vaišinau. Kepėjas negalėjo susilaikyti nenusišipsojęs ir, aikydamas baltą duoną gailestingai jo žvilgčiojo, o tai įžeidė Gavrošą.